ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ เป็นธรรมะอันลึก สัตว์อื่นเห็นได้ยาก ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม เป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึก เป็นของละเอียด เป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ก็สัตว์ในยุคนี้ มีอาลรเป็นที่ยินดี ยินดีแล้วในอาลรเพลิดเพลินแล้วในอาลรสำหรับสัตว์ผู้มีอาลรเป็นที่ยินดียินดี เพลิดเพลินในอาลรนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออันที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย และยากนักที่จะเห็นธรรม เป็นที่สงบระงับ แห่งสังขารทั้งปวง เป็นธรรมที่ถอนอุปธิทั้งสิ้น เป็นความสิ้นตัณหา เป็นความกลายกำหนัด เป็นความดับเย็น คือนิพพาน หากเราแสดงธรรมแล้ว สัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึง ข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา เป็นความลำบากแก่เราคาถาอันน่าสะใจ ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า การนี้ไม่ควรประกาศธรรมะ อันเราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมะนี้ สัตว์ที่ถูกราคะ โทสะรวบรัดแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย สัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะ ถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้ว จะไม่เห็นธรรม อันให้ถึงที่ทวนกระแส อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุดังนี้ เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนั้น จิตก็น้อมไปเพื่อความกวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรม I considered this d h a r m a that I have attained is profound, hard to see, and hard to understand, peaceful and sublime, unattainable by mere reasoning, subtle, to be experienced by the wise. But this generation delights in attachment, takes delight in attachment, rejoices in attachment. It is hard for such a generation to see this truth, namely specific conditionality, dependent origination. And it is hard to see this truth, namely the stilling of all formation, the relinquishing of all acquisitions, the destruction of craving, dispassion, cessation, nibbana. If I were to teach the Dhamma others would not understand me, and that would be varying and troublesome for me. Thereupon, they came to me spontaneously these stanzas, never heard before. Enough with teaching the Dhamma, that even I found hard to reach, for it will never be perceived by those who live in lust and hate. Those died in lust, wrapped in darkness, will never discern this abstruse dhamma, which goes against the worldly stream, subtle, deep, and difficult to see. Considering thus, my mind inclined to inaction rather than to teaching dhamma. ในครั้งนั้น ความรู้สึกข้อนี้ ได้บังเกิดขึ้นแก่สามบดีพรมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจแล้ว ความรู้สึกนั้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอ โลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิต แห่งพระตถาคต ผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมไปเพื่อความขนกวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมนังนี้ลำดับนั้นสัมบดีพรม ได้อันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วงอเข้าตนั้นครงนั้นสัมบรีพรมห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลี เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ แล้วกล่าวคำนี้กระว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค จงแสดงธรรม เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิด ขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิด สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับ เพราะไม่ได้ฟังธรรมชาติผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ ดังนี้ Then the Brahma Sambati knew with his mind the thought in my mind, and he considered, the world will be lost, the world will perish, since the mind of Tathagata accomplished and fully enlightened inclines to inaction rather than to teaching the Dhamma. Then, just as quickly as a strong man might extend his flexed arm, um, or flex his extended arm. Um. The Brahma Samadhi vanished in the Brahma world and appeared before me. He arranged his upper robe on one shoulder, and extending his hands in reverential salutation towards me, said, "Venerable sir, let the blessed one teach the Dhamma." Let the Sublime One teach the Dhamma. There are beings with little dust in their eyes, who are wasting through not hearing the Dhamma. There will be those who will understand the Dhamma. สมดีพรมเมื่อกล่าวคำนั้นแล้ว ก็ยังได้กล่าวคำอื่นที่เป็นคาถาสื่อไปว่า ธรรมะที่ไม่บริสุทธิ ที่คนมีมนทิน ได้คิดขึ้น ได้มีปรากฏอยู่ในแคว้นมกฏแล้วชื่อมาตะก่อน ขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตาย สัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทิน ได้ตรัสรู้แล้วเถิด คนยืนอยู่บนชงง่อนเขา เห็นประชุมชนได้โดยรอบชั้นใด ข้าแต่พระผู้เมตตาดี ผู้มีจักสุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ประสาทอัน สำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศก ไม่ห่าง จากความโศกทูกความแก่และความตายคราบงำแล้ว ได้ฉะนั้น จงลุกขึ้นเถิด พระองค์ผู้บีระ ผู้ชนะสงครามแล้ว ผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียน ผู้ไม่มีหนี้สิน ขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรม ชาติผู้รู้ทั่วถึงธรรม จะมีเป็นแน่ ดังนี้ The Brahma Sampati spoke thus, and then he said further in stanza. In Maganta there have appeared till now impure teachings devised by those still stained. Open the doors to the deathless. Let them hear the Dhamma that the stainless one has found. Just as one who stands on a mountain peak can see below the people all around, so, O wise one, all-seeing sage, ascend the palace of the Dhamma. Let the sorrowless one survey the human breed, engulfed in sorrow, overcome by birth and old age. Arise, victorious hero, caravan leader, deathless one, and wander in the world. Let the blessed one teach the Dhamma. There will be those who will understand. ดังนั้น เรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของสามบดีพรมแล้ว และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุแล้ว เมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุอยู่ เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้าง มีมากบ้าง ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้าง อ่อนบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง อาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้าง ยากบ้าง และบางพวก เห็นโทษในประโลก โดยความเป็นภัยอยู่ก็มี เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญริก ดอกบัวบางเหล่าที่เกิดแล้วในน้ำ เจริญในน้ำ อันน้ำประยุงไว้ ยังจมอยู่ในน้ำ บ้างเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำประยุงไว้ ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ บ้างเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำ อันน้ำประยุงไว้โผล่ขึ้นผลน้ำ อันน้ำไม่ถูกต้องแล้ว นี่มีฉันใด เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย เป็นต่างๆกันฉะนั้น Then I listened to the Brahma's pledging, and out of compassion for beings, I surveyed the world with the eye of a Buddha. Surveying the world with the eye of a Buddha, I saw beings with little dust in their eyes and with much dust in their eyes, with keen faculties, and with dull faculties, with good qualities, and with bad qualities, easy to teach, and hard to teach, and some who dwell seeing fear and blame in the other world, just as in a pond of blue or red or white lotuses. Some lotuses that are born and grow in the water, thrive immersed in the water without rising out of it. And some other lotuses that are born and grow in the water rest on the water's surface. And some other lotuses that are born and grow in the water rise out of water and stand clear, unwetted by it. กระนั้นเราได้รับรอง กับสามบดีพรม ด้วยคำที่ผูกเป็นกาบ คือเป็นคาถาดังนี้ว่า ประตูแห่งนิพพาน อันเป็นนามตะ เราได้เปิดไว้แล้ว แก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสดประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด ดูก่อนพรม เรารู้สึกว่ายาก จึงไม่กล่าวธรรมะอันประณีต ที่เรากล่าวคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ดังนี้ ครั้นั้นสัมดีพรมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาส อันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรม จึงไหว้เรากระทำประทักษิณแล้ว อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเอง Then I replied to the Brahma Sambatis in stanzas. Open for them are the doors to the deathless. Let those with ears now show their faith. Thinking it would be troublesome, O Brahma, I did not speak the Dhamma subtle and sublime. Then the Brahma Sampati thought, The Blessed One has consented to my request that he teach the Dhamma, and after paying homage to me, keeping me on the right, he thereupon departed at once. ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม จะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม ก็หาเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ใหม่แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม ย่อมเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ได้โดยแต่ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ต่อเมื่อได้เห็นตถาคต หรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงเข้ามาสู่กลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ แต่ไม่ได้เห็นตถาคต หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมไม่เข้ามาสู่กลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย Because Some person will not enter upon the fixed cause consisting in rightness, in wholesome qualities, whether or not he gets to see the Tathagata, and whether or not he gets to hear the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata. Then another person will enter upon the fixed cause consisting rightness in wholesome qualities, whether or not he gets to see the Tathagata, or whether or not he gets to hear the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata. And still another person will enter upon the fixed cause consisting in rightness in wholesome qualities, only if he gets to see the Tathagata, not if he fails to see him, only if he gets to hear the Dhamma and disciplined, proclaimed by the Tathagata, not if he fails to hear it. พิสุทธ์ทั้งหลายในบุคคลสามประเภทนั้น มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่ง ซึ่งต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ ถ้าไม่ได้เห็นตถาคต หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย เราเพราะเห็นแก่บุคคลประเภทนี้แหละ จึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรม และเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย These are the three kinds of persons. The teaching of the Dhamma is prescribed particularly for the sake of the person who will enter upon the fixed cause, consisting in rightness, in wholesome qualities, only if he gets to see the Tathagata, not if he fails to see him, only if he gets to hear the Dhamma and disciplined, proclaimed by the Tathagata, not if he fails to hear it, but because of this person, the Dhamma should also be taught to others พิสุทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง ที่ตำบลอุรุเวลา ใกล้ฝั่งแม่น้ำเดรัญชรา ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อน ของเด็กเลี้ยงแพะ เมื่อเราแรกตรัสรู้ใหม่ๆ ความปริวิตกแห่งใจ ได้เกิดขึ้นกับเรา ขณะเข้าสู่ที่พักกำบังหลีกเล้นอยู่ว่า นี่เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งความโศก ความร่ำไรลำพันธ์เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งทุกข์ และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญายธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างเราไหนเล่า คือตธอในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเปลี่ยนเผาบาป มีสติสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ นี้แหละ คือหนทางทางเดียว Because on one occasion I was dwelling at Uruvera on the bank of the river Niranjara under the gourd earth's banyan tree just after I became fully enlightened. Then while I was alone in seclusion, a reflection arose in my mind thus This is the one way path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and displeasure, for the achievement of the method, for the realization of nibbana, that is, the four establishments of mindfulness and what for? Here, one dwells contemplating the body in the body, contemplating feelings in feelings, contemplating mind in mind, contemplating phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world this is the one way path ก็ในลำดับนั้นสามบดีพรม รู้ความคิดในใจของเรา จึงอันตรธานจากบรมโลก มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรง เยียดแขนออก แล้วงอเข้าเท่านั้นกระนั้นสัมบดีพรมทำผ้าห่มเสวียงบ่า น้องมันจรีก็มาเราแล้ว กล่าวก็เล่าอย่างนี้ว่า อย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาค อย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นหนทางทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งความโศก ความร่ำรำพัน เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง เมื่อสัมบดีพรมได้กล่าวคำนี้แล้ว ได้กล่าวคำอื่นที่เป็นคาถา คือเป็นคำกาบ สื่อไปว่า พระสุคตผู้มีธรรมดา เห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งการเกิด ผู้มีพระไตยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูล ย่อมทราบทางเอก ซึ่งเราพระอรันได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อน และกำลังข้ามอยู่ และจะข้ามซึ่งโอกาสได้ดังนี้ เด่น บรามาสัมปติ having known with his own mind the reflection in my mind, just as quickly as a strong man might extend his drawn-in arm and draw in his extended arm, disappeared from the Brahma world and reappeared before me. He arranged his upper robe over one shoulder, extended his jointed hand towards me, in reverential salutation, and said to me, "So it is, blessed one, so it is, fortunate one, venerable sir, this is the one-way path for the purification of beings, for the overcoming to sorrow and lamentation, for the passing away of pain and displeasure, for the achievement of the method for the realization of nibbana, that is, the four establishments of mindfulness. And this is what Brahma somebody said. Having said this, he further said in stanza, "The seer of the destruction of both, compassionate, knows the one-way path by which, in the past, they crossed the flood." by which they will cross and cross over now ครั้งหนึ่ง เมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ตนใส อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะกล่าวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ ๆ มารผู้ใจบาปได้เข้ามาหาเราถึงที่นั้น ยืนอยู่ในที่ควรข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวกับเราว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเถิด ขอพระสุคตจงปรินิพานเถิด บัดนี้เป็นเวลาสมควร ปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว Once I was staying at Uruvera on the bank of river Niranjara under the goat herds Banyan tree when I had just attained supreme enlightenment, and Mara, the evil one, came to me, stood to one side, and said, "May the blessed Lord now attain final nibbana. May the welfarer now attain final nibbana. Now is the time for the blessed ones final nibbana." เราได้กล่าวกันมานั้นว่า ท่านผู้มีบาป เราจะไม่ปรินิพานก่อน ตลอดเวลาที่ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผู้เป็นสาวกและสาวิกาของเรา ยังไม่เป็นผู้ฉลาด ยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นผู้สูตรทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ยังต้องเรียนความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อน เราจึงจะบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้เป็นของตื่น ซึ่งพระสัตธรรม จนสามารถข่มขี่ปรับวาทะ อันเป็นข้าศึกที่เกิดขึ้นให้ราบคาบโดยธรรม แล้วแสดงธรรมเ พร้อมทั้งความน่าสะันได้ ท่านผู้ใจบาป และเราจะยังไม่ปรินิพานก่อน ตลอดการที่พรหมจรรย์คือศาสนานี้ ยังไม่ตั้งมั่น รุ่งเรืองแผ่ไปสาร เป็นที่รู้จักแห่งหมาชนเป็นอันมาก เป็นปึกแผ่นแน่นหนา จนกระทั่งเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย สามารถประกาศได้ด้วยดี And this I said to the Mara, the evil one, I will not take final nibbana till I have bhikkhus, bhikkhunis, laymen followers, woman followers, and disciples who are accomplished, trained, skilled, learned, knows of the Dhamma, trained in conformity with the Dhamma, correctly trained, and walking in the path of the Dhamma, who will pass on what they have gained from their teacher, teach it, declare it, establish it, expound it, analyze it, make it clear, till they shall be able, by means of the Dhamma, to refute false teachings that have arisen, and teach the Dhamma uh, of wondrous effect. Evil one, and I will not take final nibbana till this holy life has been successfully established and flourishes, is widespread, well known far and wide, well proclaimed among devas and humans everywhere. ความคิดก้อนนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เรา สื่อไปว่า เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอ ใครจะรู้ตัวถึงธรรมนี้ ได้โดยปลันหนอ ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า อาระละผู้กรรมโคดนี่แหละเป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด มีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อย มานานทั้งแล้ว ถ้าอะไร เราควรแสดงธรรม แก่อารละผู้กลัมโคดนี้ก่อนเถิด เธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันเป็นแน่ I consider first to whom should I first teach the Dhamma who will understand this Dhamma quickly It then occurred to me, Arala Kalama is wise, intelligent, discerning. He has long had l i t t l e d u s in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first to Arara Kalama, he will understand it quickly. ก็ในนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเรา แล้วกล่าวคำนี้กับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอารลาผู้กลมโคต ได้ทำกาละเจ็ดวันมาแล้ว และความรู้สึกอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเราว่าอาลาผู้กรมโกศได้ทำกาละ คือตายเสียเจ็ดวันมาแล้ว อาลาผู้กรมโกศได้เสื่อมจากคุณนันใหญ่เสียแล้วปรากว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันดังนี้ Then there was approached me and said, "Venerable sir, Arala Kalama died seven days ago." And the knowledge and vision arose in me. Arala Kalama died seven days ago. I thought Arala loss is a great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly. ความคิดข้อนี้ได้มีขึ้นแก่เราว่า เราควรแสดงธรรมแก่ใคร ก่อนเล่าหนอ ใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยประหนอ ความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า อุทกาผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิต มีเมตา มีชาติแห่งสัตว์ ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อย มานานนักแล้ว ถ้าอะไร เราควรแสดงธรรมแก่อุทกะผู้รามบุตรนั้นก่อน เธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ ในที่นั้นเทวดาได้เข้ามาเรา แล้วกล่าวคำนี้กับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุทกะผู้รามบุตรได้ตายลงเสียเมื่อคืนตอนดึกนี้แล้ว และความรู้สึกอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเราว่า อุตกะผู้รามบุตร ได้กระทำกาละ คือตายลง เมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว อุรกาผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณนันใหญ่เสียแล้วพระหากว่าเธอได้ฟังธรรมานิสัยเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้โดยพลันทีเดียว เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อเล่าหนอ ใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันเนาะ To whom should I first teach the Dhamma? Who will understand this Dhamma quickly? It then occurred to me, Udaka Ramaputta is wise, intelligent, and discerning. He has long had little dust in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first to Udaka Ramaputta. He will understand it quickly. Then Devas approached me and said, "Venerable sir, Udaka Ramaputta died last night." And the knowledge and vision arose in me. Udaka Ramaputta died last night. I thought Udaka Ramaputta's loss is a great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly. I consider thus: To whom should I first teach the Dhamma? Who will understand this Dhamma quickly? ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่า ภิกษุปัญจวัคคีได้อุปถากเรา เมื่อบำเพ็ญความเปลี่ยน เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เรา ถ้าอะไร เราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุ ทั้งห้านั้นก่อนเถิด ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับระว่า บัดนี้ ภิกษุทั้งห้านั้นอยู่ที่ไหนหนอ ด้วยจักสุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจด ล่วงจักสุของสามัญมนุษย์ เขาได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีผู้อยู่แล้วที่เมืองพารณสี ณป่าอิสิปตนะมรุกตายวันครั้นั้น เราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา ตามพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองพระนศี It then occurred to me the pickles of the group of five who attended upon me while I was engaged in my striving were very helpful. Suppose I taught the Dhamma first to them. Then I thought Where are the bhikkhus of the group of five now living? And with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw that they were living in Banaras, in the deer park at E. C. Patana. Then, when I had stayed at Uruvera as long as I chose, I set out to wander by stages to Banaras ครั้นอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามชอบใจแล้ว ได้หลีไปทางเมืองปรันสีอาชีวกะ ชื่ออุปกะ ได้พบกับเราที่ระหว่างตำบลขยา และตำบลโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางไกลมาแล้วว่า ท่านผู้มีอายุเ อินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่าน หมดจดขาวผ่อง ท่านบวชเจาะจงใคร หรือว่าใครเป็นครูของท่าน หรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครอย่างนี้ Then when I had stayed at Uruvela as long as I chose, I set out to wander by stages to Banaras. between k a y a and the place of enlightenment. The Ajivaka Ubaka saw me on the road and said, "Friend, your faculties are clear. The color of your skin is peeled and bright. Under whom have you gone forth, friends? Who is your teacher? Whose dhamma do you profess?" เมื่ออุปกะชีวกถามเราอย่างนี้แล้ว เราได้ตอบอุปการชีวกด้วยคำที่ผูกเป็นกาบว่า เราเป็นผู้ครอบงำได้หมด เป็นผู้รู้จบหมด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วพระธรรมเป็นที่สิ้นตนหา รู้ยิ่งเองแล้ว จะต้องกล่าวเจาะจงเอาใครเล่า อาจารย์ของเราไม่มี ผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มี ผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีในโลก และทั้งเทวโลก เราเป็นอรหันต์ในโลก เราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่า เราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิท จะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสี เพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นเรากระตาบอด เราได้กระนำตีกลอง แห่งอมตะธรรมแล้ว Then I replied to Ajivaka Ubaga in stanza I am one who has transcended all, annuller of all, unsullied among all things, renouncing all, by craving ceasing free, having known this all for myself, to whom should I point as teacher. I have no teacher, and one like me exists nowhere in all the world with all its gods, because I have no person for my counterpart. I am the accomplished one in the world. I am the teacher supreme. I alone am a fully enlightened one, whose fires are quenched and extinguished. I go now to the city of Kasi to set in motion the wheel of Dhamma. In a world that has become blind, I go to beat the drum of the deathless. ท่านผู้มีอายุ ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่มีที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญาณ นั้นเชียวหรืออาชีวกะ ผู้ที่เป็น ผู้ชนะเช่นเดียวกับเรา ก็คือผู้ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว เราชนะธรรมะอันลามกแล้ว แน่อุปกะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะ ครั้นเรากล่าวอย่างนี้แล้ว อุปกาชีบกนั้นได้กล่าวว่า เห็นจะเป็นไปได้ท่านผู้มีอายุดังนี้แล้ว ก็สายศีรษะไปมา แลบลิ้น ถือทางสูง said, By your claims, friend, you ought to be the universal victor. The victors are those like me who have won to destruction of tens. I have vanquished all evil states. Therefore, Upaka, I am a victor. When this was said, the Ajivaka Upaka said, May it be so, friend. Shaking his head, he took a bypath and departed. ลำดับนั้น เราเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ สู่เมืองบรณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณป่าอีสิปัตนะมฤคทัยวันแล้วเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์นั้น เห็นเรามาแต่ไกล ได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่า ท่านผู้มีอายุ พระสวนาโคโดมนี้กำลังมาอยู่ เธอเป็นผู้มากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้ว เช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับ อย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาด แต่จะตั้งอาสนะไว้ ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ Then, wandering by stages, I eventually came to Banaras, to the Diabrag at Isi Patana, and I approached the bhikkhus of the group of five. Then the bhikkhus saw me coming in distance, and they agreed among themselves thus, "Friends, here comes the recluse Gautama, who lives luxuriously who gave up his striving and reverted to luxury. We should not pay homage to him, or rise up for him, or receive his bowl and outer robe, but a seat may be prepared for him. If he likes, he may sit down. ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวคีด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตน ได้ด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น บางพวกลุกรับ และรับบาดจีบอลแล้ว บางพวกปูอาสนะแล้ว บางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้ว แต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อ ว่าโคดมด้วย และโดยคำว่า ท่านผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวคำนี้ กับภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นว่าภิกษุทั้งหลาย เธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อ และโดยคำว่าผู้มีอายุเลย เราเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เธอจงเงี่ยสวดลง เราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว เราจะแสดงธรรม เมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียว ก็จะกระทำให้แจ้ง ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดแห่งปรมจันทร์ ได้ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ดังนี้ However, as I approached those p i c k e r s found themselves unable to keep their pact. One came to me, and took my bowl and other robe, another prepared a seat, and another set out water for my feet. However, they addressed me by name and as friend. Thereupon I told them, "Because, do not address the Tathagata by name and as friend. The Tathagata is an accomplished one, a fully enlightened one, Listen, Pickles, the deathless has been attained. I shall instruct you. I shall teach you the Dhamma, practicing as you are instructed, by realizing for yourselves here and now, through direct knowledge, you will soon enter upon and abide in that supreme goal of the holy life, for the sake of which clansmen. men rightly go forth from the home life into homelessness ครั้นเรากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้น ได้กล่าวคำนี้กล่ราว่า ท่านผู้มีอายุโคดม แม้ด้วยอิริยา ปฏิปตาทุกกรกิริยาขนาดนั้น ท่านยังไม่อาจบรรลุญาณทัศนะ อันประเสริฐ อันวิเศษที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ หรืออุตริมนุสธรรม อารมริยะญาทัศนวิเศษได้เลย ก็ในบัดนี้ ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้วทำไมจะบรรลุญาณทัศนะอัน วิเศษ อัน ประเสริฐที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้เล่า When this was said, the p i g k h e s of the group of five answered me thus. friend Gautama, by the conduct, by the practice, by the performance of austerities that you undertook, you did not achieve any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones, since you now live luxuriously, having given up your striving and reverted to luxury how will you have achieved any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones? ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมาก สลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากหรอก ตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง พวกเธอจงเงียโสดลง เราจะสอนอมตะธรรม ที่เราได้บรรลุแล้ว เราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอน ในไม่นานเทียวจะกระทำไม่แจ้ง ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ When this was said, I told them that the Tathagata does not live luxuriously, nor has he given up his striving and reverted to luxury. The Tathagata is an accomplished one, a fully enlightened one. Listen, because listened, the deathless has been attained. I shall instruct you I shall teach you the Dhamma, practicing as you are instructed, by realizing for yourselves here and now, through direct knowledge, you will soon enter upon and abide in that supreme goal of the holy life, for the sake of which cleansed men rightly go forth from the home life into homelessness. Visu. ปัญจวัคคีย์เหล่านั้น ได้กล่าวคำนี้กับเราแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรก แม้เราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวัคคีย์แม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรก แม้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวคำนี้กับเรา แม้ครั้งที่สามอย่างเดียวกันกับครั้งแรก For a second times, the bhikkhus of the group of five said to me, same as the first time. A second time I told this to them, and the third time, the bhikkhus of the group of five said this to me. ครั้นภิกษุทั้งห้านั้นกล่าวอย่างนี้กับเราแล้ว เราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าพิกษุทั้งหลาย เธอจำได้อยู่หรือคำอย่างนี้ นี่ เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลาย ในการก่อนแต่นี้บ้างหรือ หาไม่เลยท่านผู้เจริญ พิสุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง พวกเธอจงเงียสดลง เราจะสอนอมตะธรรม ที่เราได้บรรลุแล้ว เราจะแสดงธรรม เมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ในไม่นานเดียว จะกระทำให้แจ้ง ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้ แล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ Pickles Have you ever known me to speak like this before? No, venerable sir. because the Tathagata is accomplished one, a fully enlightened one. Listen, the deathless has been attained. I shall instruct you. I shall teach you the Dhamma. Practicing as you are instructed, by realizing for yourselves here and now, through direct knowledge, you will soon enter and abide in the supreme goal of the holy life, for the sake of which c l a n s men rightly go forth from the home life into homelessness เราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุทั้งห้านั้นเชื่อแล้วแหละเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ ภิกษุสามรูปเที่ยวบินตบาตเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหาร ที่ภิกษุสามรูปนำมา บางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบินตบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนั้นนำมา I was able to convince the pickles of the group of five. Then I sometimes instructed two pickles, while the other three went for alms, and the six of us leave on what those three pikus brought back from their arms round. Sometimes I instructed three pikus, while the other two went for arms, and the sick of us leave on what those two pikus brought back from their arms. ณที่ป่าอีสิปัตนะมฤคตยวันใกล้นครปรณสี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งห้านั้นมาแล้ว ได้ตรัสอย่างนี้ว่า On one occasion the blessed one was dwelling at Banaras the d e a p r a k at Isi Patana there the blessed one addressed to the p i c k l s of the group of five thus ภิกษุทั้งหลาย มีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโตงงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย สิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโตรงนั้นคืออะไร คือการประกอบตนหัวพันอยู่ด้วยความใกล้ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้าน เป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบาก อันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าสองอย่างนี้แหละ p i c u s these two extremes should not be followed by one who has gone forth into homelessness and what too the pursuit of sensual happiness in sensual pleasures, which is low, vulgar, the way of worldlings, ignoble, unbeneficial, and the pursuit of self-mortification, which is painful, ignoble, and unbeneficial ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง สิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้น เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้อันยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม และนิพพาน without veering towards either of these extremes the Tathagata has awakened to the middle way, which gives rise to vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. ก็ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองแปประการอย่างไรเล่า คือความเห็นที่ถูกต้อง สมาธิิความดำริที่ถูกต้อง คือสัมมาสังกัปปะ การพูดจาที่ถูกต้อง คือสัมมาวาจา การทำงานที่ถูกต้อง คือสัมมากัมมันตะ การอาชีพที่ถูกต้อง คือสัมมาอาชีวะ ความภาคเพียรที่ถูกต้อง คือสัมมาวายามะ ความระลึกที่ถูกต้อง คือสัมมาสติ และความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องคือสัมมาสมาธิ นี่แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ and what pickles is the middle way awakened to by the Tathagata without veering towards either of these extremes it is this noble eightfold path that is right view right intention right speech right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This because is the middle way, awakened to by the Tathagata, which gives rise to vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to direct knowledge, to enlightenment, ุนิบาน่ะพิสุตหลายนี้แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความรัดปรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ Now this is the noble truth of suffering birth is suffering aging is suffering illness is suffering death is suffering union with what is displeasing is suffering Separation from what is pleasing is suffering. Not to get what one wants is suffering. In brief, the five aggregates subject to clinging are suffering. ภิสกษุทั้งหลายนี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหา อันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็น และตัณหาในความไม่มีไม่เป็น Now this pickles is the noble truth of the origin of suffering. It is this craving which leads to renewal existence, accompanied by delight and lust, seeking delight here and there, that is, craving for sensual pleasures, craving for existence, craving for extermination. พิสุทั้งหลายนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง คือความสลัดทิ้ง ความสลัดคืน ความปล่อย ความทำให้ไม่มีที่อาศัย ซึ่งตนานั้น now this because is the noble truth of the cessation of suffering it is the remanderless i fading away and cessation of the same craving the giving up and relinquishing of it freedom from it non-reliance on it ปีสุดทั้งหลาย นี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติ อันทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติ อันเป็นหนทาง อันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์แปประการนี้ ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้อง ความดำริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้อง การทำงานที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง ความภาคเพียรที่ถูกต้อง ความระลึกที่ถูกต้อง และความตั้งใจมั่นที่ถูกต้อง Now this because is the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. It is the noble eightfold path, that is right view, right thought, right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right concentration พิสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยิน ได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์นี้ เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้ว Because in regard to things unheard before, there arose in me vision knowledge, wisdom through knowledge, and light. Thus, this is the noble truth of suffering. Arose in me that this noble truth of suffering is to be fully understood. It arose in me, thus this noble truth of suffering has been fully understood. พิสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิจาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแกเราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของความทุกข์ เกิดขึ้นแกเราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่ควรละเสีย เกิดขึ้นแกเราว่า ก็ความจริงอประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้ เราตถาคตละได้เสียแล้ว Because in regard to things unheard before there arose in me vision knowledge wisdom through knowledge and light thus this is noble truth of the origin of suffering. Arose in me thus this noble truth of the origin of suffering is to be abandoned. It arose in me thus this noble truth of origin of suffering has been abandoned. ภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้ เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เกิดขึ้นแกเราว่า ก็ความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้ เราตถาคต ได้ทำให้แจ้งแล้ว Pickles In regard to things unheard before there arose in me vision knowledge wisdom through knowledge and light thus this is the noble truth of the cessation of suffering. arose in me thus this noble truth of the cessation of suffering is to be realized. Arose in me thus this noble truth of the cessation of suffering has been realized พิสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้ เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมี เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้ว Because in regard to things unheard before, there arose in me vision knowledge, wisdom, true knowledge, and light. Thus, this is the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. Arose in me thus, this noble truth of the way leading to the cessation of suffering is to be developed. Arose in me thus, this noble truth of the way leading to the cessation of suffering has been developed ปิสษุทั้งหลายตลอดการเพียงใด ที่ญาณทัศนะ เรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเรา อันมีรอบสามมีอาการสิบองในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดี ตลอดการเพียงนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญญาว่า ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพริญาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลก ปรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ so long because as my knowledge and vision of these four noble truths as they really are in their three phrases and twelve aspects, was not thoroughly purified. In this way, I did not claim to have awakened to the unsurpassed, perfect enlightenment in this world with its devas, maras, and Brahma. In this generation, with its ascetics and Brahmins, its devas and humans. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็เมื่อใด ญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา อันมีราบสามมีอาการ 12 ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดี เมื่อนั้น เราก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมจบแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลก So long because, as my knowledge and vision of these four noble truths, as they really are, in the three phases and twelve aspects, was thoroughly purified in this way, then I claimed to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment in this world with its devas, maras, and Brahma, in this generation with its ascetics and Brahmins, its devas and humans. ก็เมื่อพระผู้มีพระภาค ปราศจากมนทิน ได้เกิดขึ้นแก่กันโกตัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา and while this discourse was being spoken there arose in the venerable g o t a n y a the dust-free stainless vision of the Dhamma thus whatever is subject to origination is all subject to cessation ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักแล้ว พวกภูมิเทวดาได้ประกาศว่า นั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยม อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วนะป่าอิสิปตนะมรุกรทยวันใกล้พระนครพระนศี อันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ and when the wheel of the Dhamma has been set in motion by the blessed one the earth dwelling devas raised a cry at Banaras in the deer park at Isipatana this unsurpassed wheel of the Dhamma has been set in motion by the blessed one, which cannot be stopped by any ascetic or Brahmin or Deva or Mara or Brahma or by anyone in the world พวกเทพชั้นจตุมาราชิกา ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นภูมิเทวดาแล้ว ก็ได้ประกาศตามนั้น พวกเทพชั้นดาวดึง ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจตุมาราชิกาแล้ว ก็ได้ประกาศตามนั้น พวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้ว ก็ประกาศตามนั้น พวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้ว ก็ประกาศตามนั้น พวกเทพชั้นนิมมานรดี ก็ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว ก็ประกาศตามนั้น พวกเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดี ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมานรดีแล้ว ก็ประกาศตามนั้น พวกเทพที่นับเนื่องอยู่ในหมู่พรม ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีแล้ว ก็ได้ประกาศตามนั้นว่า นั่น ถ้ามาจากอันยอดเยี่ยม อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้ว นะป่าอีสีปัตนะมฤคตยวัน ใกล้พระนครปรณสี อันสมณพราหมณ์ เทพมารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ Having heard the cry of the earth dwelling devas, the devas of the realm of the four great kings raised a cry as such. Having heard the cry of the devas of the realm of the four great kings, the Tavatimsa devas raised a cry as such. the Yama Devas, the Dusita Devas, the Nimma Narati Devas, the Parinimita Savati Devas, the Devas of Brahma's company, raised a cry at Banaras, in the Deer Park, at Isipatana. This unsurpassed will of the Dhamma has been set in motion by the blaze one, which cannot be stopped by any ascetic or Brahmin or Deva or Mara or Brahma or by anyone in the world. โดยขณะนั้น ชั่วครู่นั้น เสียงได้ระเบิดขึ้นไว้จนถึงปรมโลกด้วยอาการชนี้ หมื่นโลกธาตุนี้ ก็สั่นไหว สั่นสะท้านสะเทือน แสงสว่างอนุราน นหาประมาณไม่ได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้ปรากฏขึ้น Thus at that moment at that instant at that second the cry spread as far as the Brahma world and this ten thousand four world system shook quaked and trembled and an immeasurable glorious radiant light appeared in the world, surpassing the divine majesty of the devas. ในการใดที่ตถาคต ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไป ในการนั้น แสงสว่างอนุรานจนหามประมาณไม่ได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลกปรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ถึงแม้ในโลกันตาริกานรก อันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้น แต่มืดมนอนตการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ ช่องไปไม่ถึงนั้น แม้ในที่นั้น แสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกัน ชาติที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้น พากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันนี่ และหมื่นโลกธาตุนี้ ก็หวั่นไหว สั่นสะท้านสะเตือนแสงสว่างโนราณจนหาประมาณไม่ได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก เกินกว่าอนุภาพของเดวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ดังนี้ When the Tathagata sets in motion the unsurpassed will of the Dhamma then a great immeasurable light surpassing the splendor of the deities appeared in the world with its deities, its Mara, and its Brahmas, in this generation with its recluses and Brahmins, with its prince and its people, and even in those abysmal world, in the spaces of vacancy, gloom, and utter darkness, where the moon and the sun, mighty and powerful as they are, cannot make their light prevail. There too, a great immeasurable light, surpassing the splendor of deities, appeared, and the beings reborn there perceived each other by that light, said. So indeed, sir, there are other beings reborn here, and the ten thousand fold system shook and q u a k e and t r e m b l e and there too, a great immeasurable light, surpassing the splendor of deities, appeared. กระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เปล่งอุทานว่าโกตัญญะได้รู้แล้วหนอโกตัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่า โกตัญญาผู้รู้หรืออัญญาโกตัญญาจึงได้เป็นชื่อของท่านโกตัญญาด้วยประการชนี้ Then the blessed one uttered this inspired utterance. Gotanya has indeed understood. Gotanya has indeed understood. In this way, the venerable Gotanya acquired the name Anya Gotanya. that is, Gotanya, who has understood.